Penktas skirsnis. Visą tai kartu paėmus sudarė beribę palaimą. Ir Vilforas būtų pastebėjęs dėmių net saulėje, jei prieš tai vidaus akimis ilgai būtų žiūrėjęs į savo sielą. Prie durų jo laukė policijos komisaras. Niuri šio žmogaus išorė jį nuleido iš dausų į varganą žemę, kurią mes vaikščiojame. Jis nutaisė veido išraišką, apie kurią jau kalbėjome ir priejo prie policininkų. Aš pasiruošęs, ponė, tarė jis. Perskaičiau laišką. Gerai padarėte, suėmė tą žmogų. Dabar duokit man apie jį ir apie samokslą visas žinias, kokias tik gavote. Apie samokslą, ponė, mes dar nieko nežinome. Visi dokumentai, kuriuos radome pas jį, surišti į ryšulėlį, užanspauduoti ir padėti ant jūsų stalų. Na, o kaltinamųjų pavardė, kaip teikiteis matyti iš paties skundo, Edmonas Dantesas. Jis kapitonų padėjėjas tristiebiame laive Faraonas. Tas laivas gabena medvilnę iš Aleksandrijos ir Smirnos ir priklauso Morelio ir sunaus prekybos firmai Marselija. Prieš pradėdamas tarnybą Faraone, ar jis tarnavo karinėme laivyne? Ką jūs ne, čia visai jaunas vaikinas, kokio amžiaus? Nedaugiau kaip 19 ar 20 metų. Tuo metu, kai Vilforas praėjęs didžiąją gatvę buvo netoli Konsejo gatvės kampo, Priejo žmogus, matyt, čia jo laukęs. Tai buvo ponas Morelis. Ponas Devilforai, sušuko jis. Kaip gerai, kad sutikau jūs. Įsivaizduokite, įvyko didžiausias nesusipratimas. Suimtas mano laivo kapitono padėjėjas Edmonas Dantesas. Žinau, atsakė Vilforas, kaip tik ir einu jo kvausti. Ponas de Vilforai, karštai kalbėjo Morelis, jūs nepažįstate kaltinamojo, o aš jį pažįstu. Įsivaizduokite patį švelniausią, patį sažiningiausią žmogų ir išdrysiu pridurti patį geriausią savo darbų žinovą visame prekybos laivyne. Ponas Devilforai, iš viso širdies prašau jūs, užtarkite jį. Kaip jau matėme, Vilforas priklausė aristokratų stovyklai. Morelis – plebėjų. Pirmasis buvo karštas rojalistas, antrąjį – kai kas įtarė prijaučiantį bonapartistams. Vilforas iš aukšto pažvelgė į Morelį ir šaltai atsakė – Jūs žinote, ponė, kad galima būti švelniam namų aplinkoje, sažiningam prekybiniuose sandėriuose, geru savo profesijos žinovu ir tuo pat metu dideliu nusikalteliu politinė prasme. Jūs tai žinote, ponė, ar ne? Vilforas ypač pabrėžė paskutiniuosius žodžius. Ir tai laivo savininkas turėjo suprasti kaip užuominą. Tyriamas jo žvilgsnis tengiasi įsiskverbti į pačias Morelio širdies gelmes – kaip jis drįso užtarti kitą, žinodamas, kad ir jam yra ką atleisti. Morelis nuraudo, nes jo sąžinė politinių įsitikinimų atžvilgių nebuvo visiškai švari. Be to, Danteso jam patikėta paslaptis apie pasimatymą su maršalu ir apie tą keletą žodžių, kuriais į jį buvo kreipęsis imperatorius Morelį gerokai trikdė. Vis dėlto jis nuoširdžiai ir karštai tarė. Prašau jūs, ponas de Vilforai, būkite teisingas koks privalote būti ir geras, koks visada būnate, ir kuo greičiau gražinkite mums tą vargšą dantesą. Žodžiuose gražinkite mums karališkojo prokuroro padėjėjui pasivaideno revoliucingą gaidelį. Taip, pagalvojo jis, gražinkite mums. Ar tik tas dantesas nepriklauso kokiai nors karbonarų sektai, jeigu jo globėjas taip neatsargiai kalba kolektyvo vardu? Prisimenu, komisaras sakė, kad jį areštavęs smuklėje, bet tu ten buvusi didelį kompaniją, tikriausiai kokia slapta ložė. Paskui garsiai jis tarė. Pone, galite būti visiškai ramus. Jums nereikia prašyti teisingumo, jei kaltinamasis nekaltas. Bet jeigu jis kaltas, mes gyvename sunkiais laikais ir palikti nenubaustą vadinasi duoti pražutingą pavyzdį. Todėl aš turėsiu atlikti savo pareigą. Jis šaltai atsisveikino ir oriai įėjo į savo įstaigą greta teismo rūmų, o vargšas Morelis lyg su akmenėje stovėjo gatvėje. Prieškambaris buvo pilnas žandarų ir policininkų. Tarp jų stropiai saugomas, ramiai stovėjo suimtasis, varstomas neapykantą liepsnuojančių žvilgsnių. Vilforas perėjo prieškambarį, skersumis dėptelėjo į dantesą, paėmė iš policininko rankų ryšulėlį popierių ir dingo už durų paliepęs, įveskite suimtą jį. Vilforas nors ir probėgšmais žvilgtelėjęs į suimtąjį, spėjo susidaryti nuomonę apie žmogų, kurį jam teks kvausti. Jis išvelgė protą aukštoje ir plačioje jo kaktoje. Skvarbus žvilgsnis ir suraukti antakiai bylojo apie drąsą, atviraširdiškumu dvelkiai storos praviros lūpos, už kurių buvo matyti dvi eiliais baltų kaip dramblių kaulas dantų. Pirmasis įspūdis buvo palankus dantesui bet Vilforas dažnai girdėjo sakant, kad politinė išmintis liepia nepasiduoti pirmajam jausmui, nes jis visada yra širdies balsas. Ir karališkojo prokuroro padėjėjas pritaikė tą taisyklę pirmajam įspūdžiai, užmiršęs, kad skiriasi įspūdis nuo jausmų. Jis nuslopino geruosius jausmus, kurie bandė įsiveršti jo širdį, kad iš ten pultų protą – nutaisi prieš veidrodį iškilmingą veidą ir atsisėdo už rašomųjų stalų, niūrus ir griežtas. Po valandėlis įėjo dantesas. Jaunuolis vis dar buvo išbliškęs, bet ramus ir malonus. Laisvai ir mandagiai jis nusilenkė savo teisėjui, paskui akimis paieškojo kėdės, tarsi būtų buvęs svečiuose pas savo šeimininką Morelį. Tik dabar jis sutiko blausų Devilforo žvilgsnį būdingą teisingumo saugotojams, kurie nenori, kad kas nors skaitytų jų mintis, ir savo akis paverčia matiniu stiklu. Pamatęs šį žvilgsnį Dantesas pasijuto stovys prieš teismą. Kas esate ir kuo vardu? paklausė Vilforas, sklaidydamas raštus, kuriuos agentas jam buvo įteikęs prieš kambarį. Per kokią valandą byla jau buvo virtusi gana storų sąsiuviniu. Taip sparčiai šnipinėjimų pikžaizdė graužė nelaimingą kūną, vadinamą kaltinamuoju. Aš, ponė, vadinuosi Edmonas Dantesas. Ramiu ir skambiu balsu atsakė jaunuolis. Esu kapitono padėjėjas faraono laive priklausančiame Morelio ir sūnaus firmai. Kiek jums metų? Toliau klausinėjo Vilforas. 19, atsakė Dantesas. Ką veikite tuo metu, kai buvote suimtas? pietavau su draugais savo sužadėtovių progą, atsakė Dantesas virptelėjusiu balsu, nes labai skyrėsi džiaugsmingas pokilis nuo nykios tuo metu vykstančios ceremonijos. Niurus pono Devilforo veidas nuo spinduliuojančio Mercedesos veidelių. Savo sužadėtuvių progą, pakartojo prokuroro padėjėjas, nejučiom krūptelės. Taip vedu merginą, kurią myliu jau treji metai. Vilforo visada abejinga apstulbino šis sutapimas ir sujaudintas jaunuolio balsas pažadino jo sieloje užuojautos atgarsį. Jis taip pat mylėjo savo sužadėtinę, taip pat buvo laimingas ir štai sukliudė jam džiaugtis. Jis turėjo eiti sugriauti laimės žmogui, kuris, kaip ir pats Vilforas, buvo taip arti palaimus. Toks filosofinis sugretinimas, pagalvojo jis, padarys didelį įspūdį ponios de San Meran svetainėje. Dantesui, laukiant tolesnių klausinėjimų, jis tengiasi prisiminti antitezes, iš kurių oratoriai kuria puikias frazes, sukeliančias aplodismentus ir kartais palaikomas tikru iškalbingumu. Apmetęs galvoje puikų speech, kalba už stalo, Vilforas nusišypsojo ir kreipdamasis į dantes atarį. Kalbėkite toliau. Kągi man kalbėti? Painformuokite teismą. Tegul teismas man pasako, apie ką jis nori būti painformuotas ir aš pasakysiu viską, ką žinau, bet pridūrė šipsaudamasis, iš anksto spėju, kad žinau labai mažai. Ar tarnavote valdant uzurpatoriui? Turėjau būti paimtas į karo laivyną, kai jį nuverti. Girdėjau, kad esate labai nepalankių politinių įsitikinimų, tarė Vilforas, kuriam apie tai niekas nieko nebuvo sakęs, bet dėl visako jis nusprendė pateikti tą klausimą kaip kaltinimą. Aš esu nepalankių politinių įsitikinimų? Deja, man gėda prisipažinti, bet niekada neturėjau to, kas vadinama įsitikinimais. Man tik 19 metų, kaip jau esu jums minėjęs. Aš nieko nežinau ir negaliu vaidinti kokio nors savarankiško vaidmens. Už visą, kas esu ir kuo būsiu, jeigu man duos tą vietą, apie kurią svajoju, būsiu dėkingas tik ponui Moreliui. Todėl visi mano įsitikinimai ne politiniai, o privatūs – apsiriboja trimis jausmais. Aš myliu savo tėvą, gerbiu poną Morelį ir dievinu Mercedesą. Štai maloningasis ponė viskas, ką galiu pasakyti teismui. Kaip matote, tai jam nelabai įdomu. Dantesui kalbant, Vilforas žiūrėjo į ramų, atvirą jo veidą ir nejučiom prisiminė Renė žodžius. Ši, nepažindama kaltinamojo, prašė būti jam atlaidų. Įpratęs turėti reikalų su nusikaltimais ir nusikalteliais, kiekviename dantesų žodėje prokuroro padėjėjas matė naują jo nekaltumo įrodymą. Iš tikrųjų, tas jaunuolis, bemaž vaikas, paprastas, atviras, iškalbingas, nuoširdus iškalbingumas niekad neplanko, kai jo ieškai, kupinas meilis viskam, nes pats buvo laimingas, o laimė ir blogiausių žmonės paverčia gerais – Iš to jaunuolio net į teisėją trykštė tryško švelnumas ir gerumas, kurių buvo pilna jo širdis. Vilforas su juo buvo rūstus ir griežtas, o Edmono žvilgsnis, balsas, judesiai rodė vien palankumą ir nuoširdumą tam, kuris jį tardė. Dievaži, pagalvojo Vilforas, jis iš tiesų puikus vaikinas ir tikiuosi, man bus nesunku įtikti Rene, išpildant pirmąjį jos prašymą. Tuo nusipelnysiu nuoširdų rankos paspaudimą visiems matant, o nuošaliame kampelyje švelnų pabučiavimą. Nuo šios malonios vilties Vilforo veidas nušvito. Ir kai jis, atitrūkęs nuo savo minčių, pažvelgė į Dantesą, šis sekęs, kaip kinta jau teisėjo veidas, atsakė šypsniu. Ar jūs turite kokių priešų? paklausė Vilforas. Priešų? tarė Dantesas. Laimė aš dar tokia maža figūra, kad nespėjau jų įsigyti. Gal esu truputį karštas, bet bendraudamas su valdiniais visuomet stengdavausi tvardytis. Savo žinioje turėjau 10-12 jūrininkų. Paklauskite juos, ponė, ir jie jums pasakys, kad myli mane ir gerbė ne kaip tėvą, aš per jaunas, o kaip vyresnį į brolį. Jei neturite priešų, tai gal yra kas pavydė jums. Jūs tik 19 metų, o jau skiriamas kapitonu – Tai aukštus pareigus jūsų luomui. Vedate gražią merginą, kuri jūs myli, o šitai reta laimė visiems luomams. Štai dvi svarbios priežastys, dėl kurių gali atsirasti paviduolių. Taip, teisybė. Jūs geriau už mane pažįstate žmonės, galbūt taip ir yra. Bet jeigu tie paviduoliai iš mano bičiulių, aš norėčiau nežinoti, kas jie, kad netektų jų neapkesti. Klystate. Visada reikia, kiek tai įmanoma, gerai matyti aplinką. Prisipažinsiu, jūs man atrodote toks kilnus jaunuolis, kad dėl jūsų ryštuosi prasilenkti su įprastinė teismo tvarka ir padėti jums išaiškinti paslaptį. Štai skundas, kuris jūs kaltina. Ar pažįstate rašyseną? Vilforas išsitraukė iš kišenės laišką ir padavė jį Dantesui. Dantesas pažiūrėjo perskaitai suraukį kaktą ir tarė. Ne, ponė, šitos rašysenos nepažįstu. Ji iškreipta, bet gana tiesi. Šiaip ar taip skundą rašė įgudusi ranka – Esu labai laimingas, pridūrė jis su dėkingumu žiūrėdamas į Vilforą, kad turiu reikalą su tokiu žmogumi kaip jūs, nes iš tikrųjų tas paviduolis piktas priešas. Jaunuolį tariant šiuos žodžius jo akis blykstelėjo ir Vilforas suprato, kokia galinga vidinė jėga slypi po išoriniu jo romumu. O dabar, tari karališkojo prokuroro padėjėjas, atsakykite man nuo širdžiai, ne kaip kaltinamasis teisėjui, bet kaip žmogus patekęs į bėdą atsako žmogui, kuris jį užjaučia. Ar yra tiesos tame anoniminėme skunde? Vilforas su pasibjaurėjimu numetė ant stalo laišką, kurį Dantesas jam buvo gražinęs. Viskas tiesa ir tuo pat metu viskas netiesa. Už tai, kaip yra iš tikrųjų, prisiekiu jūrininko garbe savo meilę Mercedesai ir savo tėvų gyvybę. Pasakokite, tarė Vilforas, ir pats savo pridūrė. Jeigu Renė galėtų mane matyti, tikiuosi, ji būtų patenkinta manim ir nevadintų manęs budeliu. Išplaukus iš Neapolio, kapitonas Lekleras susirgo smegenų uždegimu. Laive nebuvo gydytojo, o ligonis jokių būdų nenorėjo plaukti į uostą, nes labai skubėjo į Elbei salą. Bet jau būklė taip pablogėjo, kad trečios dienos vakare, jausdamas artėjančią mirtį, jis pasikvietė mane. Dantesai, tarė jis, Prisiekite savo garbę, kad atliksite tai, ko jūsų paprašysiu. Reikalas nepaprastai svarbus. Prisiekiu, kapitone, atsakiau aš. Kadangi po mano mirties jums kaip kapitono padėjėjų teks vadovauti laivui, tai perėmęs vadovavimą plaukite į Elbei salą, sustokite Porto Feraje, susiraskite maršalą ir atiduokite jam šį laišką. Galbūt ten duos jums kitą laišką arba paves kitą užduotį. Ta užduotis turėjo būti pavesta man dantesai. Jūs atliksite ją vietoj manęs ir visa garbė teks jums. Atliksiu ją, kapitone, bet gal netaip lengva bus pakliūti pas maršalą. Štai žiedas, kurį paprašysite jam perduoti, pasakė kapitonas, jis pašalins visas kliūtis. Ir tardamas tuos žodžius, jis man įteikė žiedą. Po dviejų valandų jis neteko sąmonys, o kitą dieną mirė. Ir ką jūs padarėte? ką privalėjau padaryti, ką būtų padaręs mano vietoje kiekvienas kitas. Mirštančiojo prašymas visada šventas, o mums, jūrininkams, viršininko prašymas yra įsakymas, kurio negalima nevykdyti. Taigi aš pasukau link Elbei salos ir pasiekiau ją kitą dieną. Visus palikau laive, aš vienas išlipau į krantą. Kaip ir buvau numatęs, pas maršalą manęs nenorėjau leisti, bet aš jam nusinčiau žiedą, kuris matyt buvo sutarta ženklas ir visos durys prieš mane atsidarė. Jis mane priėmė, išklausinėjo apie vargšo Leklero mirties aplinkybės ir, kaip kapitonas buvo manęs, įteikė man laišką, įsakęs nuvežti jį į Paryžių. Aš prižadėjau, nes tai buvo susiję su paskutiniais mano kapitono valios vykdymu. Atvykęs į Marselį, skubiai sutvarkiau visus reikalus laive ir nubėgau pas savo sužadėtinę. Ji man atrodė dar gražesnė ir mielesnė negu anksčiau. Pono Murelio dėka mes greitai atlikome visus bažnytinius formalumus – Ir kaip jau esu sakęs, aš sėdėjau už pietų stalų, ruošiausi po valandos susituokti, o kitą rytą turėjau vykti į Paryžių. Bet staiga, remdamiesi šiuo skundu, kurį tikriausiai dabar jūs niekinate kaip ir aš, mane suėmė. Taip, taip, sumurmėjo Vilforas, Visą tai man atrodo teisybė ir jeigu jūs čia kuo nors kaltas, tai tik neatsargumu, bet ir tą neatsargumą galima pateisinti jūsų kapitono įsakymu. Atiduokite mums laišką, kurį gavote Elbei saloje. Prisiekite, kad atvyksite pas mane, kai tik bus pareikalauta, ir grįžkite pas savo draugus. Tai aš laisvas, sušuko Dantesas, nesitverdamas džiaugsmu. Taip, tik atiduokite man laišką. Jis turi būti pas jūs, jį paėmė iš manęs kartu su kitais mano dokumentais, ir aš matau kai kuriuos šitame ryšulėlyje. Luktelėkite, tarė Vilforas Dantesui, kuris jau buvo beima skrybelę ir pirštinės. Luktelėkite. Kam adresuotas laiškas? Ponui Nuartie, Kok Erono gatvį Paryžyje. Griaustinio trenksmas Vilforui būtų buvęs netoks taigus ir netikėtas smūgis kaip tas adresas. Jis sudribo į kreislą, iš kurio buvo pakilęs, kai siekė pas dantesą rastų dokumentų ryšulėlio ir karštlėgiškai pasirausęs jame ištraukė lemtingai laišką į kurį įsmeigė akis pilnas neapsakomų siaubų. Ponui Nuartie, Kok Erono gatvė, 13 numeris. Sušnipdėjo jis dar labiau žvlyškės. Tikrai taip, tarė nustebęs Dantesas, argi jį pažįstate? Ne, skubiai atsakė Vilforas, ištikimas karaliaus tarnas tarp samokslininkų pažįstamų neturi. Ar tai susiję su samokslu? paklausė Dantesas, kuris manęs esas laisvas, pajuto, kad viskas krypsta kitaip. Šiaip ar tai, ponė, aš sakau jums, kad nič nieko nežinau, kas tame laiške rašoma. Taip, tarė Vilforas dusliu balsu, bet jūs žinote pavardę to, kuriam jis adresuotas. Kad galėčiau įteikti laišką jam pačiam, aš turėjau žinoti jo pavardę. Ir jūs niekam to laiško nerodėte, paklausė Vilforas, skaitydamas laišką ir vis labiau blykždamas. Niekam prisiekiu garbę. Niekas nežino, kad iš Elbės vežėte laišką ponui Nuartie. Niekas tik tas, kuris jį man įteikė. Ir tai daug, pernelyg daug, sušnipždėjo Vilforas. Jam skaitant laišką, jo veidas vis labiau neaukėsi. Išbalusios Vilforo lūpos drebančios rankos, žaižaruojančios akys dantės suikėlė labai liūdnas mintis. Perskaitęs laišką, Vilforas susėjėmė už galvos ir nejudėjo. Dievuliau, kas jums, ponė? Baigšiai paklausė Dantesas. Vilforas nieko neatsakė paskui pakėlė išbalusi persikreipusi veidą ir dar kartą perskaitė laišką. Jūs tikinate, kad visiškai nežinote šio laiško turinio, paklausė Vilforas. Kartoju, prisiekiu garbe. Visiškai nežinau. Bet kas jums, dieve mano, jūs blogai jaučiateis? Gal man paskambinti ir pakviesti ką nors? Nereikia. Tari Vilforas pašokdamas, eikite į savo vietą ir tylėkite. Čia aš tvarkausi, o ne jūs. Atleiskite, ponė, įsižeidęs tarė Dantesas, norėjau tik jums padėti. Man nieko nereikia, trumpas kvaitulys, tai ir viskas. Rūpinkite į savimi, o ne manimi. Atsakinėkite. Dantesas laukė klausimų, bet veltui. Vilforas vėl susmuko į kreislą, šalta ranka nusibraukė nuo kaktaus prakaitą ir trečią kartą įniko skaityti laišką. Jeigu jis žino, kas čia parašyta, sušnipždėjo Vilforas, arba jei kada sužinos, kad nuartie Vilforo tėvas tuomet aš žuvęs, amžinai žuvęs. Kartkartimis jis žvilgčiojo į Edmoną, tarsi jo žvilgsniai būtų galėję prasiskverbti pro neregimą sieną, saugančią širdį paslaptį, kurios lūpos nepasakė. Nėra ko abejoti, staiga sušuko jis. Dangus mane girdi, sušuko nelaimingas jaunuolis, jeigu jūs abejojate manimi, jeigu įtarėte mane, kvoskite, aš pasiruošęs atsakinėti. Vilforas susitvardęs Dantesui tarį tokiu balsu, kuriame jau buvo justi pasitikėjimą savimi. Po jūsų parodimų iškyla nepaprastai sunkus kaltinimai jums. Todėl negaliu, kaip tikėjausi, to jau pat jūsų paleisti. Prieš ryždamasis tokiam žingsniui turiu pasitarti su tardytoju, o iki šiol jūs matėte, kaip su jumis elgiausi. Taip, ponė, sušuko Dantesas, ir aš jums dėkoju, jūs elgėtės su manimi ne kaip teisėjas, o kaip draugas. Taigi, dar kurį laiką jūs sulaikysiu, tikiuosi neilgai. Didžiausias kaltinimas jums laiškas ir jūs matote. Vilforas priejo prie žydinio, įmetė laišką į ugnį ir palaukė, kol jis virto pelenais. Matote, tarė jis, aš jį sunaikinau. Jūs daugiau negu teisingumas, sušuko dantesas, jūs gailestingumas. Bet paklausykite manęs, toliau kalbėjo Vilforas. Po to, ką aš dabar padariau, jūs aišku suprantate, kad galite pasitikėti manimi įsakykite, aš įvykdysiu viską. Ne, tarė Vilforas prieės prie jaunuolių. Ne, visai neketinu jums įsakinėti. Noriu jums tik patarti, suprantate? Sakykite ir aš išpildysiu jūsų patarimą kaip įsakymą. Aš jūs paliksiu čia teismo patalpose iki vakaro. Galbūt kas nors kitas jūs tardys. Sakykite viską, ką man pasakojote, tik nei žodžių apie laišką. Pažadu, ponė. Dabar rodys Vilforas maldavo, o kaltinamasis guodi teisėją. Matote, kalbėjo jis, žvilgtelėjęs į pelinus, kurie dar turėjo laiškų pavidalą. Dabar laiškas sunaikintas. Tik mudu žinome, kad jis buvo. Dabar jums jų niekas nepateiks. Jeigu imtų kalbėti apie jį, įsiginkite, įsiginkite drąsiai ir būsite išgelbėtas. Įsiginsiu, ponė, būkite ramus, tarė Dantesas. Gerai, atsakė Vilforas, siekdamas rankas skambučio. Paskui truputį padėlsi ir paklausė. Jūs turėjote tik tą laišką, tik tą. Prisiekite. Dantesas pakėlė ranką. Prisiekiu, tarė jis. Vilforas paskambino. Įėjo policijos komisaras. Vilforas pakuždėjo jam į ausį keletą žodžių. Komisaras linktelėjo galvą. Eikite paskui komisarą, tarė Vilforas Dantesui. Dantesas nusilenkė, dar kartą pažvelgė į Vilforą dėkingomis akimis ir išėjo. Kai tik durys paskui jį užsidarė, Vilforas neteko jėgų. Jis susmuko į kreislą beveik be sąmonys. Po valandėlis jis sušnipždėjo. Dieve mano! Nuo to kartais priklauso gyvybė ir laimė. Jei karališkasis prokuroras būtų buvęs Marselėje, jei vietoj manęs būtų iškvietę tardytoje, aš būčiau pražuvęs. Ir tas laiškas, tas prakeiktas laiškas būtų įstūmęs mane į bedugnę. Ak, tėve, tėve, nejaugi jūs visuomet būsite kliūtis, mano laimė šiame pasaulyje. Nejaugi amžinai turėsiu kovoti su jūsų praeitimi. Bet staiga jo galvoje tarsi nušvito. Perkreiptose lūpose pasirodė šypsena, paklaikusios akys aprimo, rodės jis kažką galvoja. Taip, tikrai, sušuko jis, šis laiškas, kuris galėjo mane pražudyti, turi tapti mano laimės šaltiniu. Na, Vilforai, nesnausk. Ir įsitikinęs, kad prieš kambaryje kaltinamojo jau nėra, Karališkojų prokuroro padėjėjas taip pat išėjo ir skubiai nužingsnevo į savo sužadėtiniais namus. Aštuntoji dalis. Ifo pilis. Išėjęs į prieškambarį, policijos komisaras davė ženklą dviem žandarams. Tada vienas atsistojo Danteso dešinėje, antras kairėje. Atsidarė durys jungiančius karališkojo prokurorų įstaigą su teismo rūmais – ir suimtasis buvo nuvestas vienu iš tų ilgų tamsių koridorių, kuriais varomi sudreba visi žmonės, net ir neturintys jokios priežasties drebėti. Kaip Devilforo butas buvo sujungtas su teismo rūmais, taip teismo rūmai susisiekė su Nykiu kalėjimo pastatu, į kurį visomis savo žiojėjančiomis angomis smalsiai žiūri prieš jį stūksanti akulo varpinį. Po kelių posūkių koridoriuje Dantesas pamatė duris, kuriuose buvo langelis su grotomis. Komisaras tris kartus pabeldė geležinių plaktuku ir Dantesui pasirodė, kad plaktukas muša jam per širdį. Durys atsivėrė, žandarai stumtelėjo kalinį, kuris vis dar stovėjo dvėjodamas. Dantesas peržengė baisų slengstį ir duris už jo triukšmingai užsidarė. Jis įtraukė į plaučius jau kitokio oro, dvokiančio ir tvankaus. Jis buvo kalėjime. Dantesas buvo nuvestas į kamerą gana švarę, bet su sunkiais klašiais ir grotomis už langų. Naujosios buveinės išvaizda nekėlė jam dideliais baimiais. Be to, kaip viltinga paguoda, jo ausyse skambėjo karališkojų prokuroro padėjėjų žodžiai pasakyti su aiškia užuojauta. Buvo jau ketvirta valanda, kai Dantesą atvedė į jo kamerą. Visa tai įvyko, kaip jau sakėme, kovo pirmąją. Todėl kalinys netrukus atsidūrė tamsoje. Matyt, jis nieko nematė, bet jo klausa buvo pasidariusi jautresnė. Išgirdęs menkiausią bildėsi, jis šaukdavo ir puldavo prie durų, įsitikinęs, kad kažkas ateina išleisti jo į laisvę. Tačiau bildėsys nutoldavo kitą linkmę ir Dantesas vėl krisdavo ant suolų. Pagaliau apie 10 valandą vakaro, kai Dantesas jau buvo benustojęs vilties, pasigirdo naujas bildėsys, kuris šį sykį tikrai artėjo prie jo kameros. Paskui koridoriuje pasigirdo žingsniai ir sustojo šalia jau durų. Raktas pasisuko spynoje, sugirždėjo sklašiai, atsidarė masyvios ažuolinės durys ir į tamsią kamerą staiga pliūstelėjo akinanti deglų šviesa. Šviesoje Dantesas pamatė, kaip sublizgėjo keturių žandarų kardai ir muškietos. Jis buvo bežengęs į priekį, bet to jau pat sustojo pastebėjęs tą sustiprintą apsaugą. «Manęs atvykote?» – paklausė Dantesas. Taip, atsakė vienas žandaras. Pono karališkojo prokuroro padėjėjo įsakymu? Žinoma. Gerai, tari dantesas, aš pasiruošęs eiti paskui jūs. Patikinimas, kad jau atėjo atsiųsti pono de Vilforo, išblaškė visus nelaimingojo jaunuolio būkštavimus. Jis žengė į priekį ramus, nesijaudindamas ir pats atsistojo tarp žandarų. Prie kalėjimo durų stovėjo dengta karieta – Ant pasūstės sėdėjo vežėjas, šalia jo policijos pareigūnas. Ši karieta man? paklausė Dantesas. Jums, atsakė vienas iš žandarų, lipkite. Dantesas norėjo prieštarauti, bet durelys atsidarė ir žandarai jį įstūmė į karietą. Jis negalėjo, bet to nenorėjo priešintis. Akies mirksniu atsidūrė ant užpakaliniai sėdynys tarp dviejų žandarų, kiti du atsisėdo priešais ir sunkus ekipažas kraupiai nudardėjo gatve. Kalinys žvilgtelėjo į langus, jie buvo su grotomis. Jam tik pakeitė kalėjimą. Naujasis kalėjimas buvo ant ratų ir rėdėjo nežinia kur. Protankius virbus, tarp kurių vos lindo ranka, Dandesas vis dėlto pamatė, kad karieta važiuoja keserį gatve. Paskui Sen Lorano ir Taramiso gatvėmis leidžiasi į krantinę. Netrukus pro langų virbus ir pro kažkokio paminklo aptvarą jis pastebėjo uosto valdybos šviesas – Karieta sustojo, policijos pareigūnas išlipo ir priejo prie sargybos būstinės. Iš čia išėjo 12 kareivių ir įsirikiavo dviem eilėmis. Dantesas matė, kaip krantinė žibintų šviesoje blizga jų šautuvai. Nejaugi visą tai dėl manęs, pagalvojo jis. Policijos pareigūnas atrakino duris. Tylomis atsakė į šį klausimą, nes tarp kareivių eilių Dantesas pamatė jam paliktą siaurą taką nuo karietos iki krantinės. Du žandarai, kurie sėdėjo ant priešakiniais sėdyniais, išlipo iš karietos pirmieji. Paskui išlipo jis ir du žandarai sėdėjo jam iš šonų. Visi patraukė link valties, kurią muitinis tarnautojas laikė prie krantų už grandinės. Kareiviai žiūrėjo į dantesą smalsiai, bet abejingai. Tuo jau pat jį pasodino valties gale tarp keturių žandarų, o policijos pareigūnas atsisėto pirmą galį. Smarkiai pastumta valtis atsiplėšė nuo kranto – Keturi irkluotojai sparčiai ją įrį pilonų link. Iš valties reiktelėjus uostą užtverinti grandiniai nusileido ir Dantesas atsidūrė vadinamajame friulyje, tai yra už uosto. Pirmas jausmas, kurį kalinys pajuto išplaukęs į gryną orą, buvo džiaugsmas. Oras beveik laisvė. Visa krūtinė jis įkvėpė gaivinančio vėjo, ant savo sparnų nešančių slėpiningus nakties ir jūros kvapus. Tačiau netrukus Dantesas liūdnai atsiduso. Jis plaukiai pro rezervą, kur dar šį rytą iki suėmimo buvo neapsakomai laimingas. Pro ryškiai apšviestus langus eidėjo linksmi šaukių garsai. Dantesas susidėjo rankas, pakėlė akis į dangų ir ėmė melstis. Valtis plaukė toliau. Praplaukusi giltiniais galva, jie atsidūrė prieš farų įlankėlę ir ėmė lenkti bateriją. Dantesas nieko nesusigaudė. Kur mane vežate? paklausė jis vieną žandarą. To jau sužinosite. Bet vis dėlto, mums uždrausta su jumis kalbėtis. Dantesas buvo pusiau kareivis. Klausinėti žandarus, kuriems uždrausta atsakyti, jam atrodė beprasmiškai ir jis nutilo. Tada jų galvoje ėmė suktis keiščiausios mintys. Tokia valtimi neįmanoma toli plaukti. Aplinkui nematyti jokio laivo. Gal jį nugabens į tolimiausią pajūrio vietą ir ten praneš, kad jis laisvas. Jo nesurišo, nebandė uždėti antrankių. Visą tai jam atrodė geras ženklas. Bet to, argi jam nesakė prokuroro padėjėjas toks malonus vaikinas, kad jei jis neištars lemtingusios nuartie pavardės, nėra ko bijoti. Juk jo akivaizdoje Vilforas sudegino tą pavojingą laišką, vienintelį kaltinimą prieš jį. Jis susimastęs tylomis laukė, kuo visa tai baigsis. Ir jūreivių akimi, pratusią matuoti erdvę, stengiasi žvelgti aplinką. Ratono sala, kurioje degi švyturys, liko dešinėje pusėje. Valtis, nenutoldama nuo kranto, plaukė pro katalonų įlankėlę. Kalinio žvilgsnis pasidarė dar skvarbesnis. Čia buvo Mercedesa ir kiekvieną akimirką jam atrodė, kad ant tamsaus kranto šmėkšų moters siluetas. Kodėl Mercedesa nenujautė, kad jaus mylimasis už 300 žingsnių nuo jaus?